com ela, Georgiana, é perigosa. Solteira de carteirinha. Ah, tá sim. Porque ela é assim, Jorginho, ó. Incrivelmente ela mente que nem sente Tenta seduzir a gente Se moscar tu tá fudido Inteligente ao ponto de entrar na mente Com propostas indecentes Já fiz fisgou vários amigos Porque ela é bem Sabe que é encosta e te deixa em brasa Cheirosa e perigosa Te ganha nas palavras e tu leva pra casa Porque ela é bem gostosa Sabe que é encosta e te deixa em brasa Cheirosa e perigosa Te ganha nas palavras e tu leva pra casa Dei uma chance a ela apenas uma noite A bela me conhecerás A pegada nessa moça Vai te enlouquecer, é fato Vai te dar prazer e quando for embora Teu coração vai na bolsa Sem piedade, segunda chance é só no game Cheio de maldade, premeditando enquanto geme Perdeu as contas de quantos por ela já chorou Te faz amar pra tu sofrer com tanto amor Porque ela é bem gostosa Sabe que é encosta e te deixa em brasa Cheirosa e perigosa Te ganha nas palavras e tu leva pra casa Porque ela é bem sabe que é encosta e te deixa em brasa Cheirosa e perigosa Te ganha nas palavras e tu leva pra casa que nem sente, tenta seduzir a gente. Se moscar, tu tá fudido. Inteligente ao ponto de entrar na mente com propostas indecentes. Já fisgou vários amigos, porque ela é bem gostosa. Sabe que é encosta e te deixa em brasa. Cheirosa e perigosa. Te ganha nas palavras e tu leva pra casa, porque ela é bem sabe que é encosta e te deixa em brasa. Cheirosa e perigosa. Te ganha nas palavras e tu leva pra casa. Dei uma chance a ela apenas uma noite a bela E conhecerás a pegada nessa moça Vai te enlouquecer, é fato, vai te dar prazer E quando for embora, teu coração vai na bolsa chance só no game. Cheio de maldade, premeditando enquanto geme. Perdeu as contas de quantos por ela já chorou. Te faz amar pra tu sofrer com tanto amor. Porque ela é bem gostosa. Sabe que é encosta e te deixa em brasa. Cheirosa e perigosa. Te ganha nas palavras e tu leva pra casa. sabe que é encosta e te deixa em brasa. Cheirosa e perigosa. Te ganha nas palavras e tu leva pra casa.